Danas se vodi jedan veliki medijski rat, a mi znamo da su mediji u rukama Allahu i neprijatelja, u rukama masona i onih koji oni dobro uhajme da za nje rade, pa moramo se obratiti i kazati i napraviti presjek da samo usporedimo kako svako vrijeme ima svoje medije i kako svako vrijeme ima svoje glasnogovornike koji žele da zamute istinu i da je obuku u dijelo zabude i da odvrate od Allahu te barake ta'ala puta. Pa kada čitamo Kur'an, a Kur'an je naravni govor Allahova riječ koja ostaje al muhkeme, ostaje znači da se po njoj živi do sudnjega dana, naćemo u Kuranu mnogo primjera i odgovora na ovo što se nama danas dešava, kako nama ovdje na ovim prostorima, a tako diljem ovoga dobro zagužvanog dunjavuka. Pa primjer radi Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu na nekoliko mjesta govori nam o Firaunu, tom najvećem silniku svih vremena, a Firauna ima u svakom vremenu i ne zaslužuju nikakav drugi nadimak osim Firaun, koji se osilio na zemlji. Pa zato Allah Đalešanuhu kaže Musa'u, allahu miljeniku i poslaniku, idheba ila Firaune fakula lehu kaulen lejina, da لعله يتذكر أو يخشى Idite ti i tvoj brat Harun, obratite se najvećem silniku na Dunjaluku, kažite mu lijepu riječ, to jeste recite mu riječ istine, ne bi li se prisjetio i ne bi li pameti došao, to jeste ne bi li bogobojazan postao. A Firaun je postao tavut, zato što je sebi pripisao ono što samo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Pripisao je sebi neudubila da on vlada i da on daje život i smrt i da je on gospodar pa je za sebe kazao وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى Ja sam vaš najveći gospodar. Pa da bi Fir'aun, nakon što ne mogu silnici i oholnjaci podnijeti lijep govor, oni samo znaju govor sile, govor mržnje i samo uzvraćaju na lijepu riječ, odmah ostanu bez argumenata i odmah se pataju palica, snajpera i svega onoga što vidimo ovih dana i u napačenoj Ukrajini. Kako vlast koja se uzoholi milosti prema običnom narodu nema. Pa u to doba Fir'aun ima svoje novinare, ima svoj medij i on želi da po svaku cijenu održi svoju vlast i da pred narodom prikaže Musa i salatu Oseram i malu skupinu vjernika kako su to ljudi koji samo nered na zemlji čine. Pa zato Musa i Fir'aun kaže dozvolite mi da zaustavi Musa a.s. da ga ubije. Jer on hoće, kaže, ljudima vjeru da promijeni i Musa a.s. hoće nered na zemlji da počini. Biva Fir'aun hoće red, a poslanik od Allaha sa najsavršenijim sistemom hoće nered da uspostavi. Pa kada je uzdrmata dobro pozicija Fir'auna, kao i danas ovih pozicionara onda oni se pataju svojih medija i svojih bližnji i na taj način pokušavaju da održe ono što se održati ne može. Pa kada je Firaun dobro se zatresao, onda je zovno svoje sihrbaze. To su u prevodu današnji novinari, oni koji prodaju slatke riječi i izmjenjuju ili iz konteksta čupaju i onda svoje po svojim nahođenjima kako njima i njihovim vlastodržcima odgovara onda prave bum naslove pravi. Vođane saharatu Fir'aune kalu inne lana la leđen in kunna nahnu galibin kale na'am wa innakum la minal mukarrabin. Pa dođeše ovi njegovi stručnjaci za medije i stručnjaci za uspavljivanje i manipulaciju ljudi pa kažu, a vidjet ćemo šta hoće novinari, šta hoće ovi stručnjaci. Nije samo interes je kod IMT, ima li mene tu, ima li Dunjalučki tu ćevapa, da se nešto otuda zagrabi. Pa su došli sihrbazi Firaunu i kažu mu, hoćete li, hoćeš li ti nas dobro nagraditi? Ako mi nadgladamo i oborimo teoriju Musa i selam i ubijedimo narod da je on, da ga je upatlo nešto, da sa njim nešto nije u redu. Pa odmah odgovara Fir'aun kaže nam, pare nam, wa innekum le Svakako, debelo ćete dobiti. Dobre ćete plaće dobivati i bit ćete u mojoj blizini. Ja ću vama nagađati, a i vi meni nagodite. Koga treba poniziti, vi opletite i svojim štampom i svojim elektronskim i svakim drugim vidovima medijskim, a moje da vas zato debelo nagradim i da u mojoj blizini budete. Pa šta kazati ovih dana? I mi moramo imati svoj medij. Naš najveći medij je ovo gdje smo se danas popeli. Najveći medij muslimana, kada bi muslimani znali, jeste Mimber. Jeste poseban dan u Hefti. Poseban ibadet koji se džum'a zove. Poseban moment kada se dova ne odbija. I tada muslimani trebaju da se obrate svojim nacijama, svojim pripadnicima, sljedbenicima islama i onima koji nisu muslimani i kažu riječ istine, pa neka onda izvore sihrbazi i neka pokušaju to dobro naplatiti ili od svojih vladara dobro pripaženi biti. Pa mi nakon svi ovi medijski hajki i optužbi na račun vjere Islama i nosioca istine, činimo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, a doba je oružje na koje se embargo uvesti ne može. Pa kažemo Rabbena ufir lana dunubena wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna ala al kafirin. Mi od Allaha tabareke wa ta'ala molimo i dovimo i kažemo gospodaru oprostiti nama naše grijehe i pretjerivanja u bilo kakvom pogledu. Osebit akadamena i ustabili naša stopala na ovom putu istine. Osumna al kaumil kafirin i pomozi nas protiv naroda nevjerničkog. Pomozi nas protiv naroda spletkavničkog. Pomozi nas protiv naroda munatičkog. Pomozi nas protiv naroda zalimskog. Pomozi nas protiv naroda koji sve metode koristi da bi Allahovo svjetlo na ovim prostorima i diljem Dunjaluka utrnuli. Kada bi mi bili pravi vjernici, onako kako nas naša čitanka, naš Kur'an uči, onda bi na ovakve optužbe i na ovakve medijske hajke odgovorili baš onako kako su odgovarali naši veliki velikani. Kada se okomili, kada su se okomili napadi na šehu Islama Ibnu Tejmiju, kojega su proganjali i nažalost najviše ga proganjali ne Tatari Mongoli, koji su tada veliki nered i pesad na zemlji činili, nego je najvećeg, najvećeg ezijeta i najvećeg zuluma osjetio od ljudi koji se islamu pripisivaju. Pa nakon svega toga što je čuo da dolazi na njegovu adresu i da mu se prijeti, šta mislite kako je šehov islam, kako je velikan ovoga umeta na ove prijetnje odgovorio. Rekao je, šta mi može moj neprijatelj? Džennet je u mojim prsima, ako me zatvore, to je samoća sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ako me protjeraju, to je turizam na Allahovom putu. A ako me ubiju, to je gajetu na šehade. To je naš cilj da završimo sa šehadetom na Allahovom tebarke wa ta'ala putu. Pa kamo sreće kada, bi, kada bi mi bili na ovakvom nivou da na potvore i na laži i na verbalne prijetnje ovakve ili onakve uzračamo snagom imana, uzračamo snagom jakina i velikog emotivizma i velike nade u Allahu Tebareke wa ta'ala pomoć. Pa mi se povodimo za riječima šefu Islama i kažemo svojim kadarskim neprijateljima šta nam možete, mi smo uz Allahu pomoć, ako smo na pravom puta, u to ne onda zadovoljni sa ovim na čemu smo. Ako nas zatvorite, pa to je bio i prijašnjih poslanika i učenjaka i oni koji su riječ istine govorili. Ako nas protjerate, pa Allahova zemlja je prostrana i to je turizam na Allahovom putu. Ako nas ubijete, pa svakome je cilj da umre na najdostojanstveniji način. Pa molimo Allaha tabaraka wa ta'ala kada budemo umirali da to bude šehade na Allahu te barake wa ta'ala Ovih dana smo svjedoci mnogih zahtjeva. Vidimo razne skupine ljudi kako čitaju određene papire na kojima stoje zahtjevi. Ljudi su nezadovoljni. I s pravom i bez prava. To mi dobro vidimo i znamo. I isto tako i ovi koji slušaju njihove zahtjeve, kažu imaju oni pravo. Imaju pravo da zahtijevaju i da traže i da iznesu ono što njih boli i muči. Pa kada svi imaju pravo na zahtjeve i kada svi čitaju svoje zahtjeve i mi ćemo danas uz Allahom te barekevo pomoć imati svoje zahtjeve. Pročitat ćemo ih i zatražiti da se na te zahtjeve udovoli, pa će biti dobro i za nas i za drugi. I da će Allah te bareke ta'ala mnogog dobra, a mi u svojim zahtjevima nećemo biti nerealni. I mi u svojim zahtjevima nećemo samo paraziti biti na sebe misliti. Ne tražimo mi ni bijelog, ni crnog hljeba, ni kruha, ni somuna. Bitno je da ga ima, kako kaže Sulejman Hrle, ali treba svako da dobije svoje pravo. a one zahtjeve koje mi tražimo, sa ćemo uz Allahu Tebareke wa ta'ala pomoć. Ujedno, direktno i indirektno pomoći svim ovim problemima koje imamo na terenu. Pa poslušajmo šta su to naši zahtjevi. A molim Allaha Tebareke wa ta'ala da sa ovim želimo samo Allahovo zadovoljstvo i kritiziramo samo pojavu, a imena nas uopšte ne interesuju. Ako je pojava ružna, onda je moramo suditi bez obzira s koje adrese je dolazila, koliko taj bio moćnik, jak i opasan, jer je najveća istina i najveći šehadet kazati riječi istine nepravednom vladaru, a onda nakon toga biti ubijen. To je Resul sallallahu alaihi ve sellem nazvao najvećim, najvećim džihadom. Pa prvi naš zahtjev, draga moja braćo, jeste mi zahtjevamo od islamske zajednice da ukine šetijate, da ukine novotarije, da ukine bespravno naplaćivanje vjerskih usluga. Ono što je najprioritetnije na ovom, u ovom vremenu i na ovim prostorima mi želimo da ovaj narod obožava samo Allaha Đelešanu, da ne miješa svoju vjeru sa neistinom i sa širkijatima, jer Allah subhanahu wa ta'ala nikom širka oprostiti neće. A vi dobro znate kada se kaže širk, inna Allahe la javfiru i jušeke bih, wa javfiru ma ješa, Allah nikom širka oprostiti neće, a oprostit će mimo toga kome hoće. وَمَنْ يُشْرِكْ i فَقَدْ حَبِطَ A onaj ko počine širka Allahu uprljao je svoja sva dobra djela. Pa mi želimo svom narodu dobro. Mi želimo da narod ne bude obmanjen, da ne traži od mrtvaca, da ne traži od nekakvih izmišljenih lija. da ne ide po ovim i onim pećinama i vodama i adresama sihrbaza kako bi tražio sebi sreću i da ne ide na Ajvatovcu i zove je malim hađom i tome slično. Zahtijevamo da islamska zajednica ukine novotarije, jer onaj ko ne radi na ukidanju novotarija, kao da hoće da kaže da Resul sallallahu alaihi wa nije dobro vjeru objasnio. A Allah subhanahu wa ta'ala na oprosnom hađu je objavio Al jevme kmentu lekum dinakum وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ لِإِسْلَامِ دِينَ Na današnji dan, kaže Allah Đalešanu, na ovaj dan, najbolji dan u godini, dan Arafe, dan rapata, gdje stoji Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem i najbolja skupina vjernika do sudnjega dana. Danas sam vam vjeru vašu savršio i blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam samo da vam el islam bude vjera sa određenim članom, znači islam od Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem prije toga od Allaha subhanahu wa ta'ala. A Resul sallallahu alaihi ve sellem kako je došlo da Ajše radijallahu ta'ala anha da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem hadice kod Buharije Men ahdeša fi emrina hada ma lejse minhu fahuwa rad. Pa ko u ovu našu vjeru nese nešto što nije od njih, to se odbaciva, to je mardud. Po tome se ne smije raditi. Pa je velika obmana mnogi ljudi kada čine neke dobre stvari pod navodnim znacima, misle da se tada približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, a oni tada optužuju Rasula sallallahu alaihi wa da nije dobro dostavio. Naš zahtjev je da se islamska zajednica ogradi od onih koji bespravno jedu ljudske imetke, uzmeju od ljude, od ljudi pare i ono što ne smiju ljudi da daju i što se ne smije bespravno uzimati, prodajući Allahov dim učeći Kur'an za pare i tome je slično što je poznato našem narodu na ovim, na ovim prostorima. Drugi naš zahtjev je Zahtijevamo i tražimo od svih doktora islamskih nauka na ovim prostorima, magistara, hafiza, profesora, da se dubinskim naučnim proučavanjem obračunaju sa svim vidovima zabuda na ovim prostorima. Ako se ima za sve vremena, i ako se nigdje ne kasni, i ako se je moglo tako visoki diploma doći, i to je ono što treba pohvaliti. Ali te visoke diplome i ta visoka zvanja treba pred Allahom opravdati, a zatim pred ljudima. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala pročastio ove prostore da imamo dosta doktora islamskih nauka, da imamo dosta magistara i hafiza i profesora, pa i pozivamo Allaha radi da se pate pera i da se obračunaju naučnim dostignućima, ilumom, protiv svih zabuda koje su na ovim prostorima, evo malo prije smo neke spomenuli. A pogotovo ovdje aludiram na zagude koje se ovih dana pogotovo dobro, dobro primjećuju. A to je širenje šizma na ovim prostorima. Pogledajte, draga moja braćo, 20 godina i ovo je zadatak ovih visokih stručnjaka da naučno objasne ovome narodu, da kažu da nema takozvani vehabija, da imaju muslimani, a mi tim doktorima nauka, magistrima, hafizima i profesorima obećavamo i nas analizirajte, ove tu elibe, ove male mučenjake, slobodno vi nas izanalizirajte i nama dijagnozu uspostavite i mi vam uvećavamo za Allahu tebareke wa ta'ala pomoć. Gdje god naučno uspostavite na kitabu i na sunnetu da smo stupili od onoga na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve mi sa Allahom zaklinjemo, a to je najveća zakletva da ćemo se javno pokajati kao što sada pozivamo druge da osude. I neće nam to ništa teško biti. Mi želimo istinu i želimo da Allah subhanahu wa ta'ala bude sa nama zadovoljan. Pa isto tako, dragi naši učenjaci, opravdajte ta svoja znanja, hvatite se rada i objašnjenja ovim ljudima ko su šije, šta oni vjeruju, šta oni zagovaraju, ima li njima mjesta i na sjevernom polu, kako je rekao Hafiz Safet Halilović. Ja bi ukazao na grešku Hafiza Safeta Halilovića. Danas se može i na srednjem polu živjeti. Ne treba im nigdje dozvoliti. I to je onda kraj citata. Zato pozivamo ove velike stručnjake. Hvala Allahu te bareke ta'ala, pa je iz dana u dan sve više da dobro objasne ovome narodu. Ko su šije? Šta je njihova pozadina? Otkud oni ovoj našoj priči? Kako to da oni imaju svoje koleđe, da oni imaju svoje velike institute po Bosni i Hercegovini i niko o tome ne govori, pokoji insan ili novina sad nekada nešto kaže, a ostali stručno izgleda šute. Pa zato treba stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala i odgovarati, jer se zlo mora u korijenu uništavati. Ne smije se dozvoliti da ova klica prodre ovim prostorima, a ja ću vam navesti posljedice ove opasne klice samo kroz jedan primjer. Dok sam bio u današnjoj napačenoj Siriji i studirao u Damasku, odjednom sam se začudio u jednom velikom centru, tako reći u centru Damaska, na duvaru koji se zove Merđija. Ogromna zgrada prelijepa ukrašena i na njoj piše Ministarstvo za hađ. Piše na arapskom jeziku, na engleskom i na perzijskom. Pa sam sebe zapitao, a i druge ljude pitao, otkud u pol Damaska Ministarstvo za hađ? Nema hađa u Damasku. Nikad nije bilo ni će biti. Nema hađa u Mešidu Laksa. Iako je to treća džamija po vrijednosti. Otkud odjedno ministarstvo za hađ u polu Damaska? Pa sam nakon toga primijetio u tom predilu gdje sam stanovao u Šavuru, jednom starom predjelu gdje ima dosta nezaluka. I veliki nišana i tu dolaze zabludjele sekte Sufija i ostali da traže nekakav beričet, ali od toga dana kako ja primijeti da ministarstvo za u pol Damaska, više nije ništa trebalo tumačiti. Postalo je jasno, svaki dan iz Irana, a iz Iraka i Libanona, gdje su centri moći izba danas, svakodnevno je na stotinu autobusa dolazilo jer oni imaju ubjeđenja da su to šehidi kerbere tu, donijeli svoje glave i tu i onda neko potrpao i zakopao. Pored drugih ubjeđenja koje, koje sa sebom nose, misle da je Jahja a.s. u Melijskoj džani ukopan, pa treba i od njega šefa tražiti. Ako se može od Zeynebe tražiti, od Alije, od Hasana i Huseina i njih dozivati, što onda po njihovoj logici to ne bi moglo od poslanika koji je od Allaha subhanahu wa ta'ala poslan i u Kur'anu spomenut Ja Jahja hudil kitabe bekuve kada Allah Želešanu kaže O Jahja čvrsto knjigu uzmi. Zato kažemo i našim učenjacima, našim doktorima, magistrima, hafizima, profesorima, da ne bi imi jednoga dana od iranske ambasade u Sarajevu imali ministarstvo za hađ, pa da Iranci iz Irana i Libanona i Iraka dolaze na Evatovcu na i na druga mjesta, odgovorimo narodu svome, obratimo se svome narodu, priznaće narod nije istine, objasnimo im da se ne može cijena po slavu prodavati ili obratno, objasnimo ljudima gdje je istina, da ne bi se kasnije debelo kajali, a onda pred Allahom subhanahu wa ta'ala protiv sebe dokaz imali da nismo dostavili. Allah je naredio, ja ejuhan nebiju belil ma uzila ilajk. O Allaho poslaniće, dostavi ono što ti je objavljeno. Pa mi, alhamdulillah, na ovim prostorima imamo karija koji su sa deset kerajeta. Pa imamo doktora nauka iz akide, koji su učili hanefijsku, selefijsku akidu, pa i pozivamo da progovore i da se nikoga osim Allaha ne boje da kaže, kažu riječ istine. Ako nije sada došao vakat, kada će tako Allaha onda vakat, vakat doći? Svakodnevno vidimo i oni se, draga moja braćo, ove šije nimalo ne stide. I nakon zadnjih njihovih izjava da je ovaj naš Kur'an koga mi čitamo, da je on nepotpun, i nakon toga što se islamska zajednica malo pobunila, a ovo malo je zato što u redovima islamske zajednice ima puno imama koji haju što kažu braća Sanđaklije, Iran, iransko učenje, Sirbaze i sirbansko učenje, sufije i sufijsko učenje, a to je Haman, brati Amidža. To su Amidžići po svatanju. I onda vidite koje je glavno oružje kada napadaju Mula Sadrovci, oni optužuju islamsku zajednicu na čelu sa Kavazovićem i drugim, kako ne smiju da potpadnu pod pritiske takozvani Serepija Vehabija i tome slično. Pa ovo buni narod, neko na ovo mora odgovoriti, jer će se dešavati kao što naš narod danas ovdje kaže, ratoubilački rat u Siriji, ratoubilački rat ovamo tamo. A kad pitaš krajišnike, jel bio brat rat između Oktronaša i Kotpusa, kažu oni su otpadnici od Dina. Pa zašto su otpadnici od Dina? Pa kažu zato što su sa dušmanom stali protiv muslimana i njihovih svetinja. Pa zar mislite da je Iran na strani istine? Kako sam se rodio, uvijek sam slušao i vjerovatno ću i umrijeti i slušati kako je Iran najveći neprijatelj Amerike, a mi znamo kroz historiju kakav je njihov zadatak bio i kojim je babo i otkuda su nastali i kakva ubježenja nose. Pa zato na vrijeme trebaju stručnjaci, učenjaci na ovim prostorima da upozore i da objasne naučno. Mi pozna, pozivamo da se učenjaci naučno računaju i da se istina pokaže. I mi imamo toliko snage i energije i toliko naučnog oružja da oborimo sve laže ideologije. I zato mi pozivamo i drugi, i kršćane i židove, dođite da se okupimo ne na međureligijsko vijeće, ne na nekakve ceremonije, nego da se okupimo oko vama i nama. Bude ahlem kitabi ta'ala u ila kelimeti savahim bejnena o bejnekum. Alla na'buda illa Allah. Vala jettehide na min Dođite ahlem kitabije, imamo vam šta kazati. Objasnit ćemo vam da Isa nije Bog. Imamo zato jasne dokaze. Niti je Boži sin, niti je trojstvo, niti je uzej Boži sin. To su vaše izmišljotine. Nećemo vam riječ istine. Pa ako odbijete pešadu na muslimun, ako odbijete tu istinu, na sudnjeme danu ćete morati pred, predočiti pred našim gospodarom da smo mi bili monoteisti, da smo mi bili muvahidi, da smo samo Allaha obožavali, i da smo sve poslanike kao poslanike prihvatili i nismo pravili razliku među poslanicima i nismo poslanike za erbabe do Allaha uzeli. Nismo poslanike za popresed, za, za između nas i Allaha uzeli. posljednike, Nego smo Allaha obožavali, a poslanike do kraja po njihovim naredbama slijedili. Ovo je, draga moja braćo, naš proglas. I molim Allaha tabareke wa ta'ala da ovo dođe do srca onih koji još uvijek ljubomore prema istini imaju. I na kraju kažemo, a to smo već djelomično kazali, slobodno i nama dijagnozu uzmite i svakome uzimajte dijagnozu. Allah Đelešanu se vama obraća da kaže, innama jakša Allah min ibadih ulema. Allaha se od njegovih robova najviše ulema boji. Sad pokažete bogobojaznost. Sad pokažete odlučnost. I ne bojte se ljudskih prijekora. I nećete ostati gladni, Allah hrani. A pozicije su izazov ovoga svijeta u tu je omil kijame, ali kajanje onoga svijeta, kada neće biti od ni pozicije, ni sinovi, ni metak, illa men eta Allah bi qalbin selim, osim ko Allahu subhanahu wa ta'ala donese čisto srce, pa molim Allaha tabarake wa ta'ala da nam pokaže istinu istinu pa da je slijedimo, da nam ukaziva na laži kada da ih se čuvamo i ovdje se odreknemo. Molim Allaha tabareke ta da se vrate ljudi islamu. Nudimo islam svima, ovo je međunarodna religija. Ovo je vjera koja izvodi ljude iz mraka na svjetlo iz tjeskobe dunjaluka u prostranstva i dunjaluka i ahireta, iz obožavanja lažnih božanstava u obožavanje onoga koji sve ljudske potrebe može udovoljiti, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. kao qavli hada, ostavila li u nekom fastavfiruhu, innahu hu al-gafuru rahim, wa ahiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, fastavfiruhu, innahu kana gafara. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين U drugom dijelu hudbe, draga moja braćo, otvorit ćemo novi jedan ciklus gdje želimo da objasnimo sebi i drugima posjetimo sebe i druge ono što je tako zva, što se zove u našoj vjeri absolutin. Osnova vjeri. Evo pogledajte, draga moja braća. Allahu barak wa ta'ala hvala. Svakodnevno se zapadni mediji prebrojavaju i kažu da je svaki dan manje. Jedni umiru, a drugi se rađaju i to sporo, a mnogi od njih islam primaju. Pored toga što je islam napadnut na svim poljima, pored toga što su muslimani u nesvrstane stavljeni, pored toga što muslimani danas često islam ne prikazuju onako kako bi ga trebali u originalu prikazati, pored svega toga, to je dokaz da imamo knjigu preporodinu. Da imamo knjigu koja upućuje, da imamo knjigu koja svjetlo donosi, da imamo knjigu ma farrapuna fil kitabi min šej, u kojoj nema, ne možeš postaviti pitanje, a da iz iste te knjige odgovor ne dobiješ. Oni su su zagovaraju da je čovjek postao od za 12 minuta su daje njihovu teologiju i njihovu teoriju oborili. A isto tako svaka druga teorija i svaka druga ideologija i zato mi se ne zatvaramo u samostanje. Mi se otvaramo maksimalno i nudimo ovo svakome zato što imamo šta ponuditi. Ali kad već nudimo, moramo sebe provjeriti jesmo li mi ovo dobro razumjeli, jesmo li mi ovo dobro shvatili, znamo li mi šta to znači din, šta je to osnova vjere, jer vidimo na terenu da se drugačije stvari razumijevaju. Da se danas ljudi koji nose la ilaha illallah neprijateljski prema la ilaha illallah ubode. Da se ljudi koji nose la ilaha illallah zalahko i za male pare za tuđe nevjerničke interese kupuju i da budu nosioci borbe protiv oni koji istinski doživljavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa gdje je problem? Sad vam je jasno, draga moja braćo, zašto Resul Islama, Muhammed sallallahu alaihi wa u Mekki, 13 godina, ne 13 predavanja, ne 13 hudbi, 13 godina govori o asludinu, o temeljnim vrijednostima Islama ono jednom rečenicom što mi kažemo La ilaha illallah. Ovo nije samo riječ koja se kaže. Da je riječ koja se kaže, pa što bi onda Ebu je ošao u džehennem? Da je riječ koja samo se kaže, što bi onda Ebu Sufjan dovukao svoju vojsku na Bedr i na Uhud? Zašto bi tolike, tolika proganjanja bila zašto bi Bilal bio tako kažnjavan? Da je to samo riječ koja se kaže. Nego ta riječ ima svoje duboko značenje. I ona se mora dobro razumjeti i po toj riječi raditi i nikad tu riječ ili tu rečenicu u pitanje ne dovesti. Živjeti za tu riječ i ona mora biti uzdignuta i zato je najveći stepen imana kelimetu la ilaha illallah. Mi zbog la ilaha illallah smo stvoreni. Mi zbog la ilaha illallah živimo. Mi sa la ilaha illallah moramo umrijeti. Mi ćemo sa la ilaha illallah biti proživljeni. I ključ za džennet je la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pa stoga, draga moja braćo, neophodno je da ponovo ponovimo lekciju i da je ponavljamo kako bi se osvježili i kako bi još dublje usvatanja ove rečenice ušli i kako bi druge do kojih naša riječ dolazi obavijestili šta je to la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Draga moja braćo, svi poslanici, svi poslanici su poslani zbog ovoga. Da ljude vrate na la ilaha illallah. Što smo u proglasu kazali da pozivamo islamsku zajednicu da očisti islamsku zajednicu širkijata, zato što to ne može zajedno sa la ilaha illallah. Da očisti od novotarija, zato što to ne može zajedno sa la ilaha illallah. Da se živi za islama, ne od islama, to je la ilaha illallah. Da se žrtvuje za islam, onako kako je prva generacija to razumjela. I niko od nije tražio nikakve dunjalučke položaje, tražio je samo Rafika Ara, tražio je gospodara Allaha Đalešanu i onaj svijet, znajući da je on hajru varba, da je on najbolji i da tamo treba svi da žurimo. Allah subhanahu wa ta'ala nam navodi u Koranu da svi prije ljudi govorili la ilaha illallah, a pored toga donosili poslanici. Drugi su ljudi govorili kao što ljudi danas kažu, mi vjerujemo u Boga, mi smo vjernici, ali imaju nešto drugo što su u vjeru ubacili od šetijata, pa sami sebe delegiraju. وَإِنْ سَأَلْتَوْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ Kada one prijašnje narode, mušrike u vrijeme Mekke, upitaš ko je vas stvorio? Nisu rekli mi smo Darwinovom teorijom došli. Nisu rekli majka priroda. Nisu rekli nekakav prasak bio, eksplozija se nekakva desila i ljudi odjednom u najljepšem obliku stvoreni. Nego kada ju upitaš, وَإِنْ سَأَنْتُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ Kada ju upitaš ko vas je stvorio, kažu Allah. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ Pa zašto se onda od Allaha odbićete? Zašto onda nećete da po Allahovim principima živite? Danas kada ljudima nešto od dunjavka nudiš, niko ne ostavlja dobro auto, Niko ne ostavlja dobar zalogaj, niko ne ostavlja dobre uslove, a to je sve dunjalu. A zašto ljudi neće Allaha? Hoće nekakvu vjeru koja je pomiješana sa svim onim što je može uništiti. To jeste može vjeru kod dotičnog čovjeka uprljati, a vjera ostaje originalna i ne može joj ništa naškoditi. Zato su svi poslanici govorili, ja kao i'budu abudullaha, ma min ilahim O ljudi, Obožavajte Allaha. Vi pored Allaha nemate drugog Boga. Pa ćemo uz Allahu tabareke wa ta'ala pomoć govoreći o la ilaha illallah i ono što kvari la ilaha illallah razumjeti jesmo li mi na la ilaha illallah je li Allah zadovoljan sa la ilaha illallah mi kada hoćemo da klanjamo šta radimo uzimamo abdest dobro ako bi čunuk uzeo abdest hoće li mu abdest biti od koristi neće pa prije abdesta opet imaju Jel tako uvjeti? Ali kad si već čist pripremljen, onda uzimaš abdest, to je šak za namaz. I opet je veliko pitanje, hoće li ti namaz biti primjen? Opet je borba u namazu za skrušenost, za ruknove namaza, za šartove namaza, za vađive namaza. I opet Allahu dova da Allah to primi. A zamislite onda šta je se na Allah? Jel to samo tako čovjek kaže? I to ništa ne povlači za sobom. Može čovjek da živi po svakim drugačijim sistemima, da poziva ovome i onome, da se bori protiv islama i opet kad zatreba kaže la ilaha illallah. Pa ćemo uz Allahu te bareke pomoć razumjeti i vidjeti da kod samog la ilaha illallah i s ovim ćemo završiti imamo odmah dva rukna. Mi kad kažemo la ilaha illallah šta to znači? Nema drugog Boga osim Allaha. To jeste, nema niko pravo da se obožava osim Allah subhanahu wa ta'ala. Gledam ovih dana hiljade ljudi na ulicama. Ljudi sa razlogom, s pravom. Ali šta čujemo? Koga zikri? Koga spominju? Ako spominju već Allaha subhanahu wa ta'ala, onda to je uglavnom na na način kako se izdira izlasti. A to je vređaju Allaha Đalešanu. Gdje je zikr? Gdje je pokazati ko je gospoda Da Allah daje. Gdje je doma Allahu te barake ta'ala? Pa je to samo još jedan dokaz protiv nas. Da je la ilaha illallah nešto uzvišeno. Da je la ilaha illallah nešto veliko. Da se la ilaha illallah mora dobro proučavati i živjeti. I zato je prvi ruk nefi. Negacija La ilaha illa Allah. Nema niko pravo osim Allah. Naš život je, braćo, sam. Kul inna salati ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين reci moj namaz, moji obredi, moj život i moja smrt, sve to Allaha radi. Znači, sav tvoj život je Allaha radi. La šarike lehu, u čitavom ovom svom životu ne smijem Allahu druga i suparnika pripisati. Tako mi je naređeno. I ja sam prvi musliman, to jeste ja se predajem toj naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato Allah Đelešanu kaže la ikraha ti div, kad na ruštu min al gaj. Nema prisile u islamu. Jer se ovdje je islam nazvan rušt. Nema prisile u islam rušt. Jer se islam jasno razlikuje od onoga što nije islam. Pa ne je bi taguti o juhmin billah. Pa prvo zanijekati šeitana. Oni pet vrsta tabuta. Sve što se obožava mimo Allaha Đalešanu o billah. I povjerovati u Allaha Đalešanu. A ne možeš povjerovati u Allaha Đalešanu i onda kazati ima nekakva azra koja gleda u kašike. Ona će meni otkriti šta mene u gajbu čeka ili ima neka doma koja me može od metka sačuvati. Ili ima neka tetka koja strahe prelijeva. Ili možemo mi demokratiju i druge sisteme zagovarati. Allah je objavio Kur'an samo da se uči na i ili da se uči mrtvima. Nije Kur'an knjiga koja rješava sva ljudska prava i probleme. Ko ovako kaže, on se sa islamom poselamio. Pa zato se mora velika priprema desiti kod čovjeka a onda kazati Allah. E kad kažeš Allah, onda ti nikom ne smije biti priči od Allaha Đelešana. Pa ćemo te za uz Allahu te kemo tada pomoć. Govoriti o šatovima la ilaha Allah, Pokušati povezati sa ajetima edisma, kako su to govorili islamski učenjaci. Odgovoriti sebi i drugima, a onda ćemo na kraju sami zaključiti Imamo i koristi od la ilaha illallah? Jesmo li obmanjeni? Jel to Allah ne nepravedan prema nama? Zašto nam je poslanike slao? Zašto nam je knjigu vodilju dao? Zašto su učenjaci među nama? Osim da učimo, proučavamo i do jakina dođemo, iskrenosti dođemo i ljubavi prema la ilaha illallah i prihvatanja i odricanje svega onoga što može da na bilo koji način ugrozi la ilaha illallah. Molim Allah tabareke wa ta'ala da nam Allah subhanahu wa ta'ala ojača našu vjeru, da nam naša vjera bude onako kako je gospodar zadovoljan, da budemo vidljivi na istini, da nas ne interesuje i ne plaši svako onaj ko nas ostavlja na cjedilu i se sa nama ne slaže. Molim Allah te bareke wa da uzdigne zastavu Islama, diljem dunjaluka i da ljudi sebi potraže spas u Islamu. Molim Allah te barake wa ta'ala da pomogne mahlume one kojima se čini zulum na svim nivoima, a pogotovo našoj braći muđahidima. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da ozdravi bolest, da izlječi bolesne, da uputi neupućene, da oženi neoženjene i da pokaže istinu istinu pa da je slijedimo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا عباد الله إن الله وملائكته